Nu, kā iet um, Brentonam? Ir galā, nezinu. viņš, viņš izteica tos. Ja nu viņam vajag to Helsinko. Dažas Londonas. Viņš Helsinkos iesprūda. <laughs> nu jā, viņš iesprūda. Es veselu nakti. Ā, tu redzēji to, ka viņš taisīja to? Nu, jā, jā, jā. Viņš ir Helsinkos paliek, es lidojums kavēju. Jā, jā, jā, jā. Tieši paliek man nakti. Nu, jā, jo tas pēdējais bija, kad man no, no Helsinki uz Londonu. Ko jūs zināt? Nē, Helsinki uz Londonu, tur nav Londonu. Tas tāds savienojums. Ah. Ja, ja ziņa nav ļoti, tad gan jau viņš jau noguris būs. No nu, tā viss. Ir septiņi, ja? Ir rīt. Laiks sāk, vai ne? Laiks sāk. Jā. Jā. No, that was dope as us. Never, never, just never, never, never. Stop it. Oh. I still not sure. Yeah. Good evening, everyone. Well, welcome, Miss Sam and welcome for tonight. well, that's a live night you tonight. It's great tonight. It's good to be here tonight again. We love the boot shake after. And uh, we just want to um, say that God really loves us. Um, most people think that the Dios Gud oss med And I'm sure everyone knows that. Un es esmu pārliecināts, ka visi jau to zina. And I believe that. Un es uh, ticu tam. And it's, uh, God is good. Dievs ir labs. So if we can just say, God, thank you for today. Ja mēs vienkārši varētu pateikties Dievam, thank paldies Tev. Thank you for giving me food. Par šo dienu, par to, ka Tev dāvā ēdienu. Paldies par apgādījumu. It sounds simple. Tas izklausās vienkārši. But it's very important. Bet tas ir ļoti svarīgi. It shows appreciation to the ka mēs, eh, ka mēs eh, arī izsakam Dievam savu, savu, ka mēs novērtējam tās lietas, ko viņš mums dāvā. Paldies, Tev, Tēvs. Es domāju, sāka citu dziesmu, tā, kad Rons tā runā, tad es domāju, ņemšu citu dziesmu, tad dziedāsim Dievs, tu esi labs. Jā. Thank you. Atvērsim savus mūtus, sāksim lūgt. And say, God is really, you are God. Un teiksim, Dievs, patiesi, tu esi Dievs. Indeed, you are King. Patiesi, tu esi ķēdi. There is no one like you. Neviena nav tev līdzīgi. We acknowledge your supremacy. Mēs atzīstam tavu uh, viesvaldību. We acknowledge your greatness. Mēs atzīstam tavu varenību. You are the only true God. Tu esi vienīgais patiesi. Inside me there is no other. You are our God. You are slavu par kungs, ka mēs varam nodevs. Ka tas, eh, tas nav kāds zinātnisks, pētniecisks vakars, bet kungs, ka mēs sastopamies ar tavu vārdu, kungs, ar tavu dzīvo patieso vārdu, kungs, kas, no kura ir radis, radusies šī zeme, kungs, no kura ir planētas un kosmos, Dievs, viss pastāv uz tavu vārdu spēku. Un Tēvs, mums pateicamies, ka mēs varam ar tavu vārdu sastapties šovakar, ka mēs varam to studēt, ka mēs varam iedziļināties, Un ka mēs varam meklēt tevi, meklēt tavu sirdi, meklēt, kungs, kāds tu esi, kāda ir tavs sirds, kungs. Paldies, ka tavs vārds maina. Paldies, ka tavs vārds ir spējīgs izmainīt mūsu dzīves un tās izveidot, kungs, veselīgas un tev tīkamas. Un tās to mēs vēlamies, lai mūsu dzīves ir tev tīkamas, patīkamas, kungs. Mēs Mēs sev nododam Tev, kungs, Tavai, tavai godnieka rokai, Tēvs, lai Tu mūs veido šodien, lai Tu pie mums strādā, lai tu veido mūsu sirdis, kungs, kā mālu, kungs, ka tu liec uz ripas un mīsti, Dievs, par tādu draugu, kādu tu gribi, kungs, mums redzēs. Kas ir tavā sirdī mūsu dzīvē? Kas ir tavā sirdī, kungs? Nevis, ko mēs izdomājam, bet Dievs, kas ir tavā sirdī? Un tu zini, mīļais tēvs, kāds draugs tev ir vajadzīgs. Kungs, jo tu esi tik brīnišķīgs savā gudrības dziļumā. Tu zini, kungs, tavu plānu un tavu nodomu tēvs tie ir dzīvi, patiesi un bagātīgi, kungs. Un mēs ar prieku tev pakļaujamies. nuestro Espíritu, nuestra Slava Bye. kungs, nonācis svētais kārs uz mūsu sirdīm. yeah, we, we should be in groups. Öğretmeniz uh, devam ediyor grupa. So we're going to make two groups tonight. İstediğiniz okun. Siz ve istediğiniz groups, And uh, we will bring this to table closer. Mēs gribētu tos divus daudz nolikt tuvāk. And uh, we will uh, tad grupas varēs piesaistīt. Yeah. Mēs kopā tā, tie, kas te kopā, vai jums ir kaut kāds atlīdzības? So, yeah, so, uh, um, English would be leading one group and Latin should be leading one group. English would vadīs vienu grupu, Latin vadīs otru grupu. But it's something we're going to do all together. Bet uh, kaut ko mēs darīsim visi kopā. So, uh, how do we, how do we uh, do the numbering. So apart from yeah, yeah apart from English and and uh, Tie uzmatiņš nebija pārējie. Okay, the rest, one, two, like, so we start from here. Varētu skaitīties, viens, divi, viens, divi. Viens. no, divi. <laughs> One, two, one, two, okay. okay viens, divi un tālu, nu, viens, divi, divi. Pa kārtējās pēc kārtas. Jā, nu labi, ja Janet saka tālāk tā. Nē, viens, divi, divi, divi, divi, divi, divi. Jā, trīs nebūs. Jā, trīs nebūs. Ontdek eens begint. Ah, ecco, dai Gio, Gio, Ah, ok. Ah, Vince. Well, no, well, no, no, no, no, no, Okay, no, no, no, tev jāsaka Un divi. neteikšu. Nav variantu. Es gribu vienas. <laughs> Nu, es varu teikt divi, un tad jūs No, bet labs būtu. Labi, Elīna. viens. And uh, Dion. then is so, um, Cik vi... so the group one is down here. and- Pirmā grupiņa nāk šeit, un otrā tur būs. <laughs> tā, es biju divi. Es laikam biju divi. Tu esi divi. Okay. Vadīšana, vadīšana. Oh, oh, oh, oh. es, ko es esmu parasti? Es... Nē, es nevaru būt tur. Es esmu viens. Es nezinu, bet Mēs viens no jums, tev jau nav šeit, un īpaši tur, īpaši tur, tur ir divi, divi, ne ir viens. Man ir viens. Ar ko mēs redzēsim? Skatu uz rīkļa. Es pa logu stiepas. Ā, es aturu, mēs aturu. Andā, Andā. Mums tur arī Andā. saskatās. Jā, jā, jā. Ā, tu man jāiet tur sēdies, jā? Tu esi viens, tu jānāk šeit. Man arī kaut ko iedod. Būs, būs, jā, jā. Tā, katram pa šitādam. Jā, paldies. Ilona dzīvi? Tā. Mhm. Tur vajag daudz viens. Divi, vien, tu biji divi, Ilona. Ā, ah, labi, tu biji divi. Es jau atceros. Jā, teisoties. Aha. Man ļoti daudz zīmolīšu. Jāsēž tu ir. Anija, šeit tu ir, tu būs jāskatās arī. Man arī sāsēs. Man nav. Tāpēc mēs tev vajag... Mēs sametīsim uz galdu. Uzmetīsim. Es, es to secinu, liešu tu izāk šodien. Krāsēno. Laikam palaid. Tev arī ir šitais? Man patīk šitie. Tie zīmumi. Viņi raksta uz visu. Uz zīmumus. Nē, nē, nē. Tas ir tinta zīmums. Ah, Ā, jā? Ja kādam nav materiāls sakiet, jā. Jā, es, es tikai šitos spēru. Es speciāli vēl. Es sapērku visus šitos 0, 1, 2, 3, 4, es līdz 8 sapērku. Nu, Cik? līdz asiem. Es visus viņus ah, visus biezu. Jā, jā, jā. Un man ir pirmais, man ir vistievākais. Tev viss mazākais. Jā. Okay. Bet so, un tas ir biezāks? Tas ir biezāks, jo reku uzrakstīt, reku arī. Ja tur, piemēram, nekas jau bija, jā, obai būs pēdējā vilkām, piemēram, maisies lapu parastā neraksta, nu parastā pilspālu, bet šitā raksta. Tagad tas ir tavs. Man ir šaurāks. Šaurāks, cik daudz mēs sajūgsim. Nopietni skolu. Jā. Man patīk no Porsche. Man ir armijas. Visi pa īstam nav. Man ir armijas bībeles. No? Tad jau kā. Ar bruņojumu. Ar bruņojumu tikai. Pierakst? Man bija pēc pasaulēs. Nu jā, maz. Nu jā, var paklabāt. Mums pēc pasūtījums. Jā, no kā? Brintana? No Elīnas un Nadevs. Un Elīna ir rektus? No, viņa gribēja lēnoties. Jā, forši. Skolotāji ļoti tālu. Kurš? Eles não sentiu muito transtorno. Is it interesting? Vai estar interessante. is scary? Vai estar, ir mazliet tā. is weird. Oh, there are some strange stuff um inside. Varbūt kādas īpatnēs lietas jūs pamanījāt viņam. How was it? Kā bija? Yeah. Serious, because. Serious, but nopietni. Um, awesome. So, um, Ew. So just from last week, uh, no pagājušā nedēļas atkārtojumu. The Bible asks us to study to show ourselves approved to God. Bībele aicina mūs, lai mēs uh, studētu Dievu vārdu, lai uh, būtu uh, nu, Dievam tīkami, ja arī viņš varētu mums tā kā, nu, akceptēt. And as we study the Bible, we became for men for God. Un studējot Bībeli, mēs kļūstam par Dieva uh, darbu, uh, darbu strādību. We don't have to be ashamed. Uh, mums nav jākaunās. But always preaching the gospel, dividing the world. Bet vienmēr uh, jābūt gataviem sludināt Dievu uh, evaņģēliju, pareizi, pareizi izskaidrojot. We talk about people who were banned for their faith in the gospel of Jesus Christ. Mēs runājam arī par cilvēkiem, kas tika savas ticības dēļ pat uh, sadedzināti. And then we're talking about two approach to Bible studies. Umeserei runājam par divām pieejām, kā studēt Bībeli. Kurš atcerās varbūt? Jūri Deductive or inductive? Inductive and deductive. So we say that nothing is going to the Word of God to support our idea or theology or what the famous preacher have said. Mēs teicām, ka deduktīva metode īsumā nozīmē, ka mēs dodamies pie Dieva vārda, lai atbalstītu savas idejas, savus priekšstats par kādām lietām, par kādu slavenu mācītāju teoloģiju. And then we say this is what we do when we study deductively. Un tad ja mēs parādām šo attēlu. Mēs teicām, tas ir apmēram līdzīgi, ko mēs darām, kad mēs deduktīvi studējam. We tell the Bible what we think. mēs Bībelē sakām, ko mēs jau domājam paši. And we said inductive is open-minded. Bet uh, turpretī induktīva uh, metode mēs teicām, ka pirmkārt ir atvērts prāts. Listening ka mēs klausāmies. Uh, eh, esam atvērti jaunām domām. Un mēs uh, veltam tam laiku. Un beig beigās mēs esam gatavi paklausīt tam, ko Dievs mums saka. So inductive we are hearing. Tātad induktīvā metode nozīmē, ka mēs klausāmies. So the book of Jude welcome you Un tātad eh, eh, aina laipni aicināti jūtas vēstules studijās. What is the first step to Bible study? Kāds tad ir pirmais solis, ja sākot studēt Bībeli? Kas atceras? Tu remember? Jā, svētais gars jā, jā. Holy Spirit? Holy Spirit, jā. Yeah. Before Holy Spirit, there is something. Pirms svētā tev vēl kaut kas? Jā. Говорю, что он говорит, текст. Ah. But you never said that. She said ah. you have to pray to Holy Spirit. Yeah. Pray to Holy Spirit. Okay, so we have prayer and then Holy Spirit, which is two different things. Okay, so someone should pray. Kāds varbūt varētu arī lūgt, vadīt mums lūgšanā, pirms mēs sākam šodien. Tā, vai ir? نعم الساعة eight and Saturday. Yeah. Great. Simply say welcome, Holy Spirit. Vienkārši sakot, esi aicināts, esi gaidīts, svētais gars. You are our teacher. Who is esi mūsu skolotājs. Come and teach us. Not un māc. We depend on you. Mēs esam atkarīgi no tevis. Can we say that together? Vai Welcome, Holy Spirit. Nāc, svētais In this time. And every time. Can we study the work of God? Can we student the word? The Mr. Weitzman. Hallelujah. So what do we do now? Lassa. Lassa. Read. Okay, so now we will read through the, the text of um, Annalise. Do you have one copy? Do you have and then join the 2 mm-hmm. So we will read together. Излъсим глава. Ah, silently. Yeah, yeah. Each group will read together. So you read maybe one to three, and the other person read three to four. But make sure everybody read. Is there someone who cannot read here? You can read? You cannot read? Everybody can read. Right? You can answer. Sorry? Is there someone who cannot read here? Can't read? Who can't read? Amerikan seçmeni Can't speak Mesela mesaj We all know. Oh, everybody knows. Okay. So we start with here. So you read uh, is how many verses? 25 divided, divided by 6? Speaking seçim bu sana. One to oh, four. One to four? Okay. Mm-hmm. Okay. Jūda Jēzus Kristus kalps. un Jākaba brālis, aicinā, aicinātajiem, ko mīl Dievs, Tēvs, un kas ir pasargāti, lai būtu ar Jēzu Kristu. Lai Dieva žēlstība, miers un mīlestība jums iet vairumā. Mīļie, lai gan es ļoti gribēju jums rakstīt par mūsu kopīgo glābšanu, es atzinu par nepieciešamu savā vēstulē jums pamudināti neatlaidīgi cīnīties par ticību, kas reizi par visām reizēm nodot svētajiem. Jo pie jums ir ielavījušies ļaudis, kuriem jau sen rakstos paredzēts sots, bezdievīgi cilvēki, kas mūsu dieva augstsirdīgo labestību pārvērš par aizbildinājumu nekautrīgai rīcībai un noliedz mūsu vienīgo īpašnieku un Kungu, Jēzu Kristu. Lai gan jūs to visu jau zināt, vēlos jums atgādināt, ka Jehova izglāba savu tautu no Eģiptes zemes, bet pēc tam iznīcināja tos, kas neticēja, eņģeļus, kas nesaglabāja sākotnējo stāvokli un pameta savu īsto māju vietu. Viņš tur mūžīgās važās necauredzamā tumsā lielās dienas tiesai. Tāpat arī Sodoma, Gomora un apkārtējās pilsētas nodevās izvirtībai un sekoja pretdabiskām miesas tieksmēm. Tās ir kļuvušas par brīdinošu piemēru mums, izciesdams piespriesto sodu mūžīgā ugunī. Un tomēr arī šie cilvēki, kas ir iegrimuši savos sapņos, aptraipa miesu, neciena varu un ievā godā celtos. Tad viss E, virseņģēlis Mihails, kas, kad viņam mūzes miesas dēļ bija strīds ar vēlmu, niedrošinājās to nievājošiem vārdiem apsūdzēt. Tikai teica, lai Jehova tev nosūta. Turpretī šie cilvēki nievā visu, ko viņi patiesībā nemaz nesaprot, bet ar to, ko viņi līdzīgi, nesprātīgiem dzīvniekiem instinktīvi saprot. Viņi paši sev grūž ostā, bēdas viņiem. Viņi ir aizgājuši pa kaini ceļu, atlīdzevi dēļ ieslīguši bija leāli maldos un gājuši bojā, runādami dumpīgi kā korokļi. Viņi ir zem ūdens klints, jūs mīlestības mīlestos, kuros viņi piedalās kopā ar jums. Gani, kas nebija ganīt tikai paši sevi bez ūdens malkoņa, ko vēja dzenā šurp un turp koki, kam vēlāk rudenī nav augļu, divkārt miruši izraut ar visām sapnēm. Rakuļošas jūras bangas, kur kauna darbi kā putas šļāts augšu, klīstošas zvaigznes, ko gaida vismalnākā tums uz mūžiem. Arī Enoks septītais no Ādama pravietoja par viņiem, kad teica, lūk, Jehova ir atnācis ar savu svēto eņģeļu miriādēm, izpildīt visiem spriedumu un atzīt visus bezdievīgos par vainīgiem, visos viņu bezdievīgajos darbos, ko viņi bezdievīgi ir darījuši, un visos briesmīgajos vārdos, ar kuriem bezdievīgie grēcinieki ir vērsušies, vērsušies pret viņu. Ja kurnētāji, kas sūdzas par dzīvi, sakodam pašsavām vēlmēm, viņa muti runā uzpūtīgus vārdus un viņa pieglaimos cilvēkiem savu labumu dēļ. Šitā lapā. Šī lapā. What best now? Best 16. Mīļie, atcerieties, ko agrāk bijāt. Agrāk ir runājis mūsu kungu Jēzus Kristus apustulis, kas jums mēdza teikt, pēdējā laikā būs izsmējies, kas sekos paši savām bezdzīvībējām vēlmēm. Tie ir tie, kas sēž šķelšanos, zīmētis, cilvēki bez garības. bet jūs, mīļie, ieceļiet paši sevi uz jūsu visvētākās ticības pamatu un lūdziet saskaņā svēto gāru. Lai paliktu Dievu mīlestībā, kamēr vairāk mūsu kungu Jēzus Kristus žēlastību. Tālāk, ja, kas ļauj iegūt mūžīgu dzīvi. Tāpat esiet žēlsirdīgi pret tiem, kas šaubās, un gādīt tos, kas izrāda no oguns. Esiet žēlsirdīgi arī pret citiem, taču ar bija mīzes un pat mīzes aptrādītās drēbes. Bet tam, kas spēja jūs pasargāt no klupšanas, nostādīt bezvainīgas savas požuma priekšā ar līkstī vienīgajam Dievam, mūsu glābējam, ar mūsu kungu Jēzu Kristu, lai būtu diženums, varenība un vara no pašiem vienlaikiem, tagad mūsu mūsu. Amen. Amen. Amen. Where, where do you stop? Did you read all? Yes. How? <laughs> you didn't. Amen. <laughs> I have Amen. okay. Love it. Tas ir jaunais, jo es skatos, man nav. Jā, tas ir jaunais. Tas ir jaunais. Nē, nē, tas kaut kāds no vecākiem, tas ir piekā, ne? Kaut kāds vēl vecāks, ne? Vēl vecāks. Ā, šeit nav jaunais? Man ir jāatzīst, jo man ir tā 63. tur ir šis jaunais. Ja? Šis ir pilnīgi jaunais. Jā, jo tur jau nav jeho. Jeho. Kungs. Kungs. Te nav tī kungs, jā. Tas bija kā naušas. Jā, arī nav iekļauts. Kas tā ir? Šī tā ir pat jaunākā, tiešā 2003. gadā izdota. Bet tā palēkā. Bet tā, bet tas ir jaunais tulkums, nemaz tas ir. Jaunais tulkums, ir cik viss, kas tulko pēc. We just wanted to make sure it's not like that. Um, it's jaunais. Okay. Compare with your laptop, it's the same thing that is there. It's not the same thing. He's God, the Lord, the Lord. the är elaka skånksärsorg. Okay, so just to draw our attention, uh, the text I copied from uh, internet. Uh, thanks to nu a traduit în So, uh, I, re- I, I have come to told that uh, God, the Lord is used as Jehovah in that book. Un man tikko kāds teica, ka uh, grāmatā ir rakstīts uh, Dievu, vai tā kungu Of course, Jehovah is the name of God. Protams, mēs zinām, ka Jehova arī ir Dieva So, um, it's fine. Tas būtu tā kā, nu, But next time, I think we need to have the real Bet eh, nākošais droši vien mēs paņemsim eh, atvainojumus par to. But what is more important is what is in the text and now we're going to check the text. Bet tas ir vēl svarīgāk, kas ir tieši atrodams tekstā un arī šokad mēs pētīsim, kas ir šajā tekstā. How was the reading? Kā, kā bija lasīšana? Ļoti labi. Ļoti labi. <laughs> okay, so what we're going to do next is uh, Nākošais, ko mēs darīsim, būs <clears throat> intro to the book of Jude. Būs tāds kā ievadiņš eh, jūtas vēstulē. Uh, the book of Jude is, uh, is very clear in verse 1. You can check your Bible. Pirmajā pantā var pārliecināties uh, savās bībelēs. Uh, the first thing we would like to check in is authorship. Pirmais, ko mēs pārbaudīsim, ir okay. autorība. kas ir autors šai vēstulē? Judis ir lētā, o epista. Tad šī vēstule, jūtas vēstule. What is the letter? Un kas ir jautājums, kas ir The letter is a letter. okay, so the letter is, is simply someone sit down, write something to tell you about what's going on or to tell you about what is going to go on. Vēstulē, kad kāds apsēžās un vienkārši pieraksta par kādām lietām, kas notiek, jeb arī par kādām lietām, kas ir sagaidāmas. In the early church is very common. Un pirmajā draudzē bija ļoti parasta lieta. For the church leaders to write. Kad draudžu vadītāji rakstīja. To other group. Citām uh, grupām. Addressing their problems un uh, viņi parasti arī uh, konfrontē kādas problēmas. Addressing their issues. Uh, runāja par uh, kādām situācijām, jautājumiem. Telling them the things they should know. Un uh, pastāstīja viņiem no lietas, kuriem, viņiem, kuras viņiem ir jāzina. It's not like today we keep quiet about everything. Tas nav tā kā šodien, ka mēs bieži vien par visu klusējam, neko nesakam. And then Jude is uh, the 65th book in the Bible. Jūtas vēstule ir 65. grāmata Bībelē, tas ir Bible sākuma. Bible has 66 books. Un Bībelē kopumā ir 66 grāmatas. 39 books in the Old Testament. 39 vecā derībā. And 27 in the New Testament. 27 jaunajā. Is the second to the last book of the Bible. Un šī ir priekšpēdējā Bībeles grāmata. Next to Revelation. Pirms uh, atklātas grāmatas. So, Who wrote the book? Tātad, kas rakstīja šo grāmatu? Kas sarakstīja? Jūda. Jūda Jēzus brālis. Jūda, there are many Kurš Jūda? Bībelē daudz Jūdas minēta. Kurš tas varētu? So, Jēka brālis. Let's read verse 1. Uh, lasīsim to pantu, ja? Tekstā savā. Verse 1 says, Jude, the servant of Jesus Christ. If you have your Bible, you can also read in your Bible. will not see. You know no options. Okay, so Jude, the servant of Jesus Christ, the, the yeah, Jesus Christus kalps, and a brother of James, un uh, of brālis. So we know that the author is Jude. Mēs saprotam, ka tātad autors as is a brother of James. Which Umíčený Jakub Braus. Okay, so many people, many scholars debate daudzi uh, Bībeles pētnieki uh, nav uh, viensprātis. That it could be Judas Barnabas. That's varētu būt would uh, Jūdas Barnabas. There are many different thoughts. Ir dažādas domas par šo. But we, we came to conclude that Bet mēs varam uh, izdarīt slēdzienu. In that time, ka tajā laikā someone will identify himself with his own family member. Kā tajā laikā bija pierasts uh, sevi identificēt ar kādu ģimenes locekli. Tā bija vieglāk saprast, kas tu esi. And Atsaucies. so, because the Bible is translated from Greek to English, un uh, tā iemesla dēļ Bībele tulkot no grieķu valodas. The one brother is Adelphus. Adelphus, the war brother. Uh, tas vārds brālis, tas uh, ir Adelphus. And that means someone of the same blood. Un tas nozīmē tās pašas, tā, to pašu asiņu brālis, no so, tās ģimenes. So they say that Jude uh, is actually the brother of James. Tātad uh, Jūda patiesībā varētu būt uh, Jēkaba uh, īstais brālis. Okay. So can someone open Matthew 13, 15? 5. Pats kā, kāds varētu at, at, atšķirt Mateja evaņģēlī 15. nodaļu 55. pantu. And Mark 6. Un kā cits varētu paņemt uh, Marka 6, 3. Next. Es varētu Ilonu paņemt Mateja, ja? Un kāds vēl varētu Marka pieteikties. Ko ir? Uh, Mārtiņš. Marka 6, 3. yeah, yes. viņš Jēza nav apmaksājās par viņu mātnā Marija, viņa brāļi Jēkabs un Jozefs un Sīmens un Joda. Okay, so Jude was there, and the, the, the word Jude also it means Judas. Un uh, tad jūda mēs šeit redzam šajā rakstvietā, un uh, jūda nozīmē arī jūdas. Okay. Mark 6 verses 3. Bet kā tu dod mīlestības dāvanas? Nē, Nē. vai viņš nav? Ah, tas ir Matei. vai viņš nav namdaris, Marijas dēls, un Jākaba, un Jāzapa, un Jūras, un Sīmaņa brālis, So internal evidence. Tātad iekšējā liecība. We have that James, Jude has a brother who is called James. Mēs redzam no šīm rakstvietām, ka Jūdam ir brālis, kuru sauc Jēkabs. And then there was another question why he didn't say the brother of Jesus Christ. Un ir vēl cits jautājums, kāpēc viņš neuzsaucās tieši uz Jēzus Kristu, viņš ir Jēzus Kristus brālis. But he called himself a servant. Bet viņš saka, uh, Jēzus Kristus kalps, nevis brālis. Perhaps he doesn't want to make himself equal with the Lord Jesus Christ. Iespējams, viņš nevēlējās sevi uh, parādīt kā, uh, uz, tā kā, nu, vienā līmenī ar Jēzus Kristu. Therefore he called James, tāpēc, his brother instead. Tāpēc viņš atsaucās uz Jēkabu, bet uz Jēzu kā, atsaucās kā Jēzus kalps. So we conclude that it's James, the brother of Jesus Christ, and James, the apostles. Tātad mēs... Uh, mēs zinām uh, slēdzienu, ka jūda šis tiešām ir uh, jēga brālis un brother James. Jā, James. Un apostoli. No. Nu, James. James, James, they brought up Jesus Christ. Tātad, jā, jā Jēkabs bija Jēzus brālis un, un jūda arī. Okay, so about the dates. It's difficult to tell which date jautājums par laiku, kad viņi ir sarakstīti, ir, ir diezgan sarežģīti precīzi pateikt. But uh, the deep says that the book is written uh, in between 64 to 68 after the death of Christ. Uh, 64, 68. Yeah, between 64 to 68. Uh, precīzi grūti pateikt, bet tas ir apmēram starp 64. un 68. gadu pēc Kristus šī, šī grāmata ir uzrakstīta. Okay. And the reason for that is that there is external source that is called Eusebius record. Un kāpēc uh, mēs tā varam domāt, eh, ir ārējās liecības, kas mums uh, palīdz pieņemt lēmumu. If I understand correctly, Eusebius is the third bishop uh, of the church in Jerusalem. Tas Eusebius, uh, viņa liecība, uh, viņš pats bija trešais bīskaps, uh, saprotu, pirmajā draudzē. And in his record, Iezot Iezaudz visums. Jā, paldies. And in his record, un uh, viņa uh, tā kā pierakstos vai viņa tajos, ko viņš liecībās. They found that Domitian, which is a Roman emperor. Viņi atrada, ka Domitians, kas bija Romas imperators tajos gados was ruling in 18 to 96. Jā, šis Domicians viņš valdīja no 81. līdz 96. gadam. And, and during his time, un viņa laikā, he was persecuting Christians. Viņš bija tas, kas vajāja kristiešus. And he was looking for someone who is from the family of the king to kill him, the family of Jesus Christ. Un viņš meklēja, uh, kas ir Jēzus Kristus ģimenes locekļi, lai viņus nogalinātu. And because he thought that Jesus is a king, so tāpēc viņš uzskatīja, ka Jēzus ir ķēniņš. So the kingship of Jesus is opposed to his kingdom. Uh, so that he is jealous about yeah, yeah. the kingship of Jesus yeah, Christ. Tātad viņš bija greizsirdīgs uh, par to, ka ir vēl viens ķēniņš un viņam ir ģimene un uh, tur ir tā kā, nu, cīņa. So he find out that there is a family of Jude. Atunci uzică uh, Jēzus. The family of Jude, in which is the family of Jesus Christ. Kas ir Jēzus And they took his grandson. Un viņš paņēma viņu mazdēlu. And they killed his grandson. Un viņi nogalināja viņu mazdēlu. So because of that, also that evidence that Domitian killed the grandson of Jude Un šīs liecības dēļ Domicians nogalināja jūdas mazdēlu as a link to the kingship of Jesus Christ. Uh, šis ir tāds kā, tāds kā, nu, tā kā norāde uz Jēzus Kristus. Uh, they consider, they consider Jude to be part of Jesus family. Es arī palīdzēju saprast, ka Jūda tiešām varētu būt daļa no Jēzus ģimenes. Who wrote the book? Kurš arī ir autors. And uh, 2 Peter is similar with the book of Jude. Otrā Pētera vēstule ir patiesībā līdzīga. That talks about similar issues. Tā runā par līdzīgām problēmām. And uh, yeah, so so far this is just uh, authorship and the date. Tik tālu mēs patreiz vienkārši tā kā ievadā runājam par autoru un par uh, laiku, kad tas tiks sarakstīts. If you want to find more, ja jūs vēlaties vairāk uzzināt, There are a lot of Bible dictionaries, daudz uh, Bībeles uh, enciklopēdiju vārdiņas, kur var vairāk ir uzzināt. Okay, so now, the audience. Tātad, um, kam tas tika adresēts? Uh, au, yeah, auditorija. Well, internal source, we know that he's writing to believers. No iekšējās liecības šajā vēstulē mēs saprotam, ka tiek rakstīts ticīgajiem. In verse 3, he said, Beloved, I will give all diligence to write unto you about the common salvation. That means they are believers. Trešajā pantā mēs lasām, ka, uh, ka viņš saka, ka man ļoti rūpēja jums rakstīt par mūsu kopējo glābšanu, pestīšanu. It was needful for me to write unto you. Un uh, patiesībā tas bija nepieciešams, ka es jums rakstu. And exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto you. Mēs saviem vārdiem sakām, ka viņš iedrošina viņus cīnīties par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta. Viņš iedrošina ticību. External sources bet ārējās liecības says that he, he was writing to Jewish audience. Ārējās liecības uh, apliecina, ka viņš rakstīja ebreju uh, izcelsmes cilvēkiem. And the reason for that is because Moses is mentioned in this book. Un uh, viens no iemesliem, kāpēc tā varētu domāt, ir tāpēc, ka šajā grāmatā tiek pieminēts Mozus. The rebellion of the Israelite in wilderness is mentioned in this book. Tāpat arī šajā grāmatā ir pieminēta izrēliešu sacelšanās pret Mozu tūkstnesī. But in general, we say the book is written to believers. Bet kopumā mēs sakam, ka šī te grāmata ir rakstīta ticīgiem. What do you think? because no mind. <laughs> Okay. So uh, there is what we call OH. Una tehnika u statskome se devem kao OH. Is called uh, original hearers. Un angļu valodas tas ir uh, tie pirmie dzirdētāji tikai. Uh, tie pirmie klausītāji. Who hear the the letter first hand when it is written. Pirmie dzirdēja šo vēstuli, kad viņa tika uh, uzrakstīta un uh, nolasīta. And we have original readers. Un pēc tam mums ir OR, tie, tie pirmie, kas lasīja. People who might have read this text afterwards. Cilvēki, kas nevis dzirdēja, bet vēlāk jau kas lasīja. So these are the terms used for this Bible studies. Un tātad šādi te termini tiek lietot, ka mēs studējam, studējam Bībeli. So we remember the three steps of Bible study. Vai mēs atceramies trīs uh, soļus uh, šai Bībeles studijai? And uh, observation. No, that was an observation. And uh, what is that? Can be done certain things. It's like Russian. Yeah. Is it? What is that? Because we done. Okay. What is that? Because be. Tapir. Okay, so now we're going to do observation. That's my point. Labi, tas, ko es gribēju vēlreiz pateikt, ka mēs tad ķersimies pie novērošanas. So you take one color, jūs paņemat vienu no krāsām, kas jums ir paņemta līdzi. And then you look on the text. Jūs skatāties tekstā. And then uh, color code. Un uh, tas mūsu krāsa kodiņš būs. Every name. Katrs vārds person, personot, or group of people, jebkurī cilvēku grupa, apart from Jesus uh, and God, uh, ne, neskaitot Jēzu Kristu un Dievu and Holy Spirit. un Svēto Gāru. But the name of any person that is Ik vienas appeared, personas vārds, kas nav Dievs, Jēzus vai Svētais Gars, tad ik vienas personas vārds. you can call upon. Jūs varat uh, izvēlēties vienu So we vārdu. will do it in group. una Okay, so Everybody will mark his his book. Okay. So, for example, look at what I've done already. Jude is a name Servant is a name, brother James. So you color Mēs katrs varam krāsot kā gribam. Yeah. yeah. yeah? Do we have to color in one color? Or yeah. Use, yellow. So so the thing orange. is, one color for all the names. Okay. Because we will color different things. Bet ne Mm-hmm. Lord, Jesus. So, brother is a person, sister is a person, saint, ungodly man, all those names, Adam, Enoch, is a person. So basically, you have to read to see. And then you can help one another. No. <laughs> But man Ah, okay. Ne, <laughs> <laughs> Okay. Eh, bet arī ne tikai vārds, bet arī uh, brālis. Nu, kalps. ko tad vēl? Kalps. Nu, tā kā. Visu, ne? Jā, gan vārds, gan arī, kas viņas skaitās tie? Kā, kalps. <laughs> kalps, brālis. Nu, To tie arī? Jā, jā, jā. jā. Tos arī mācījuši. Ne tikai cilvēku vārdus kā īpašvārdus, ja? bet arī visus... Uh, Kas, kas apzīmē kā cilvēku? Nē, mhm. Mhm. jā. Un svētajiem, oh, kas ne. tad ir? Zināt, aicināti arī. arī. Mārtiņ, arī svētajiem, sanāk, arī svētajiem, arī. Iznāk, arī. Aicinātajiem, vai ne? bet, jā. bet svēti aicinātie, vai tu nav brāļi? Es nezinu. Es nezinu. Tad būtu riez, tad tad. Mīļie, ja? <laughs> Tu jau špiko tagad. Bet mīļie arī. Nē. Mīļie, nē. Kāds bija jautājums? Nu, ne, nu, tas jau īpašības vārds. Mīļajiem arī, jā. Arī? Jā. Jo viss, kas apzīmē kā cilvēku, viss, kas attiecās uz kā cilvēku. Tad tā sanāk, ka viss, kas attiecās. Nu, viņš nošpikoja. Mēs arī špikojam. Nē, tas tā vaļā, tas, tas jau. Tā arī špikošanas skaita. Jūs nav zīmuls? Vai kaut kāds, es nezinu. Zīmuls ir? Nē, es vienkārši aizkrāsojušies šito to vārdu. Paklausies, bezdievīgi cilvēks. Nu, arī viss, kas raksturo cilvēku, viss, kas attiecās uz cilvēku. Kā? Bet re, tur ir drīkst zilo lūdzu paņemt vienu. Jā, tas ir arī tā. Es pastīšos. Nē, šeit man liekas, ka tas ir pavisam. Jo. Jūs arī, jā? Nē, tie nav. Īpašnieki. Jēkabs, brālis, aicinātie. Laikam, jā. Jā. 1000 Jungs. Kungs kungs. What is kungs? Kungs is king, right? Yeah. Lord. <laughs> What if it is what about God? no. <laughs> yeah, color devil. devil too? <laughs> Mhm, color him. Put color on his head. It's not a bag. Jums cilvēki. Angels. Angels too. Angels are, too, are yeah. people, yeah. They become the speak. No, yeah. Ne, vēl arī. Oh. Vēlns arī. Radības, yeah. viss radības. Mm. Kas traks. no. People also. A Jehova? Taču nē, nē, nē, nē, nē, tas ir kungs. Nu jā. Thank you. So Dumra is a place. So mm-hmm. we don't need to call it that. Yeah. It's a geographical location. Place gone <laughs> eh? Place gone fall into sin. No, but but we are now we are looking at who is a person. And then maybe later we'll look at ah, okay. place, like geographical location. people <laughs> groups, yeah. like saint is a people like um, ungodly is people they love when he compares like people who are similar to <laughs> is <laughs> no, no, no, No, no. Bez devi grecenik. Šip, šip, šip. Bet grecenik. No, really. bez devi grecenik like murmurers, complainers, those are people. Animal? People. No animal. No, okay. <laughs> you know, those ones are mostly those ones are figures of speech where it's a brute beast and yeah. things like that. Big. They? Um, them? Mostly, <laughs> they is not you would think. Nexus really. Apostoli. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Venia, Venia, yeah. What's the name? Venia, Arena. Venia, like us. Man? No, not man, but Shepherds? She. she. īsi. Jā, jā. Mhm. jā, es pasītroju pat sadomu komuniju. Okay, nu, to es arī pasītroju. Mhm. Mīļie, Nē, nē, to ne. Sadomu gomu, tu nekāds sakars ar cilvēku nav. Nav, nav, nav. Pilsēt. Nē, tā, nē, to nevienas nav. Thank <clears throat> you. <clears throat> Yeah? Yeah. Okay. Es, jā. Es nezinu. Es svītroju. Ja? Es tiem, ja? Viņi, mēs, jūs, es viss. Tos un tiem, ja? Jā, es jā. Bet Džons teica, ka viņi kā, nu, they, us, them. They, us, them. It might be a lot of them, so we just take oh. names. Okay. Jā, tas var nesvītrot. tos es viņu es jūs mums. Ar, nu, ka... Ne, jūs neesmu pasīt, bet es tiem un tos un tam. Labāk. <coughs> oh, yeah. The Holy Spirit? Mm, no. No? Mm. I think. good noiseness. So we have one minute more. Svētais Nev... Oh. Ah. arī tas ir svētdienas. Jā, bet ar eh, mazo burtu, kas tas bija tūkojumi? Starp citu, jaunajā tūkojumā arī ir, oh, kas bija mazo burtu jaunajā? Un arī viņu kungs, kungs, kungs eh, ma, eh, mazo burtu. Nu, šis jaunais tūkojums nav nu, šeit. Man ir mājās, jā. Man ir jaunais tūkojums. Oh, jā. Man ir cits, cits. Tur vēl viens cits tūkojums. Šis, šis ir 2003. gadā, vēl jaunais. Ir vēl 2012. gada. 2012. gada. Šitais nav vislabākais. Man, mhm. man ir tikai vecais. Man patīk vecais. Man vecais patīk. Jā. Es Tur beigās nav gandrīz. Es tikai vienu atceru. Citiem pasvītroju. Kādu? Es citiem. Širo te. Man kaut kur mājās arī 65 pret citiem. Jā, jā, jā es, es īstenībā. Bet man liekas, ka 97, 65. Jā, pagaidām. Tas sadām gumāri nav sētais. Ok, so... How is going with observation? Kā, kā iet ar novērošanu? Kā iet novērošanu? kā pa kalniem? <laughs> Like in the like in the mountain. Okay, so uh, we will uh, now check where, where do we find the names? So this group will start. Till, you will start till verse uh, six. Use izlasīt līdz sastajam pantam. Tell us what names you see which chapter, which verse. Pasakiet uh, tos tieši tās vietiņas, tos vārdus un kurā pantā un kurā nodaļā. Vienu. Tā, mums bija deviņi. Oh, nine, nine altogether. yeah, one until one until nine. Okay, yeah. Tā, jūda. Ah. Pirmajā pantā ir jūda. Pēc tam kalps. Pēc tam kalps. Mhm. Jēkuma brālis. Aicinātajiem. Pašā pirmajā pantā. Otrā pantā nav, trešā pantā pirmais vārds mīļie pēdējais svētījums. Svētajā kārtā ļaudis un bezdievīgi cilvēki. Piektajā pantā tautu no Eģipta un tos, kas neticēja, nevienreiz šajā pantā. Sastajā? Okay. değil. Siz And then the second group, another group, from 8 no, no, no, uh, to the 16. okay? Virseņģelis Mihaēls, Mūzus, Velnu, Velnu, devītajā. Uh, šie cilvēki. Desmitais. Um, Kain, Kains, 11. Mhm. Bileāms, mhm. Koraks, gani. Kurā pantā bija? Uh, 12. Jā. The 16th, yes, there's someone else. Um, Vēl kāds varbūt? Ah, 16. Līdz 16, jā. Ēnoks, Ādama, Which verse? 14. Eņģeļu. Svēto eņģeļu, bezdievīgos, bezdīvīgie grēcinieki. Un 16 arī kurnētāji. Mm. Jā. Cilvēkiem vēl ir. Kurnētāji. Great. And mm. then 17. Nasza Krista, beloved, Eighteen Mokas, Please go. Good. Ah, okay, yeah. Yeah. Nasza to yeah. To 21. please just be man. Mm-hmm. Was mm-hmm. Apostles, Apostles, and verse 18 Mokas, mm and verse 20 beloved. And verse 23. The holy the Okay, great. Great job. You have a lot of knowledge. So this is how we observe. Então, então calma, esse momento. We look at who is mentioned. Mēs mēs, kas ir minēts. First in, the, in that place. Pirmkārt, tajā raksturvietā. Because the letter is always from someone to someone. Vēstule vienmēr iet no kāda, tiek rakstīta kādam. So the people are very important. Un ļoti svarīgi tieši cilvēki šajā mentioned? Kas ir pieminēts? Un ko viņš par viņiem saka šiem cilvēkiem, So now we have patraukums. Oh, tad mums patraukums. We will have a uh, five minute break. and stretch legs. Iztaipīt kājas, to puši. Ja vajag kādam iziet arī, vai located in. But they can sit on the table and. Yeah. Jā, jā, jā. Actually, it's a good idea, jā. Var paņemt, jā, krūzīti un apsēties, jo nu, arī būs vieglāk ar laikiem beigās. Klausies, es Nebūs daudz paņēmu teikumu. iemaicinu no tavas groziņu. Jā. Ah, es tikai deviņi. Nu, 25 pāris. Jā, vajadzēs. Nē, fiks uztaisīt teju, un tad arī tādu. Vienkārši vai paskaidrot pusdesmitē. Jā, jā, jā, okay. es domāju. Nu jā, bet nu jāklausās, ko mums saka. Kas ir? Ko jūs sakiet, jā. Ko jūs sakiet? Vai kā mums ar laiku, vienkārši mēs domājam, vai mēs paspēsim tā. How much time we have? Now? And it's, uh, Should we take your Congo? Should we take? Quickly, we have quickly drink nine, and sit. Yeah, we have. Back. Now we have about one, one minute. Ah. No, I'm kidding. love, <laughs> love, yeah. Okay, let's say three minutes more. Yeah. yeah. Yeah, maybe half past to go back. Yeah, half past we go back. Okay? It's hmm? <laughs> strict. <laughs> Svētdien dievkalpojas pie Andabūs. Jā, tie, kas jau ir šeit. Mēs ah, esam trijos, bet mēs gribam, lai nav tāds spiešana tāda. Bebīts jau nestaigā, vēl nevar skriet, jā, mierīgi. Kāpēc tagad vēl atsiriet? Es nezinu. Aizsēju. Jā, uz esam nedēļu braukt. Tas ir grūti. Jā, līdz visam. Līdz tev. Jā, Ienesēji var uzticēt. Man izlaiž tekstrot, jā. Iedod, vēl var vītei iedod, lai pēdējiem. Nē, viņi baidās, ka nesīnē. Viņiem uz kūrņu arī savu arī. Pēdējiem ir viena ķerka, ko kalpēc. Jā. They all make coffee. Quick coffee. Nej, to go. Och? Ja, Janete. Tam 100 korinče. Vesela kolekcija ir. Dažādi. Tie sakrāpļi. Jā, nu, bet pēc kaut kur iet, man es arī cukuru nelietoju, vienkārši paņem līdzi, vai ne? Jā, man ir kauns, domāju. Es brīnos tā, manam brālim viņam sakrājās, viņam tur vesels okay, so, padeši, tā attaisa vaļā, tur gāžās ārā. Jā, nē, daudz viņiem arī dod, viņi Ar jauno klēru? Jā. Ok, so... Nē, nu, daži saka, dod līdzi, daži saka, visam. Elīna, mēs arī vācam līdzi. Man liekas, ka tas vairāk līdzīgs, tad jau ar to gan. Jā. Mums ir, nē, nu, mums kaut kas ir kaut kāds, varbūt uzdecis līdzīgs nevarēs atšķirt. Jā, tas atlikas arī vienmēr. Es sajaucu Andi vienreiz eh, ar, ar, ar Ivo, jā. Nu, nav, nav, tu pazīst, nu, ka jebkad nu, nepazīst. Nē, jā, kad iet, kad ieskatās. Nē, nu ir tā, ja tu, teiksim, bez brillēm daudz tāds, tad varbūt var sajaukt, bet, nu, bet savādāk. Nē, nu ir tā, saprisis kaut kāds. Nu, personīgi. Personīgi savādāk. Līdzīgs tev liekas? Līdzīgs nav mākslinieks. Ar gati mēs kaut ko, mēs smējamies līdzīgi. Man drīzāk liekas ar to gati, man jo ar Ivo es kaut kā, es ir nepatīstība, bet tev mazo brīdiņu, mēs kopā gatavojamies, brīnums dienas kādā, man liekas mums citādāk. Un es nezinu, kurš ir kurš. Mēs sākam brāli, čau. Man nešķiet, ka viņi ir daudz. Ivo, Es neesmu vērtīgs. Viņš arī tādu to teica. Jā, nē, atbildīja. Viņš ļoti neizmērīgi laicīgi uz vani. Yeah, one, one more year. Two, two more. One more semester. Let's look at the special that we made. Let's appreciate. Mandou um sessão. Jā, iet jau ir, jā, tas maidīt. Mēs tev. Dēn, dēn, dēn, dēn. Es gribu tikai augstu ūdeni. Englistu manī, es gribu tikai augstu ūdeni. Bet tas nav, tas, tas ir krāna ūdens. A, ah, man ir vienalga. Es nevaru to pudeli pacelt. Es vienkārši pacelt. Nu, ne, es to neapzināju. Paldies. Paldies. C'est C'est bon, de так, вам залежить. Так, а вам крупные силы, да, на самом деле, попасть на косяк, tāds tāds mākslinieks, kas nav tāds mākslinieks. Viņš slēpjas, bet jau nezinu, kas ir. Jā, jā, ne, nebija nekas tā kā nepadomīgi. Nē, viņš ir, viņam tāds kaut kāda viena, viņš tāds ļoti dziļš. Un tik dziļš, kas reizēm nevar pateikt. Jā, jā, es skatos, ka viņš tāds nevar pateikt, ko es. I will take some spoon. Tas bija kaut kas starp kaut kas joks. Tad kaut. Viņš ir ļoti iepazīstināts. Viņš ir kaut kāds video par uh, Izraēlas Amerikas attiecībām. Nu, bet tas jau jā, jā. That's a long story. yeah. Mm -hmm. Martin, tu teici savu nepaņēmi? Ko tu teici? Smejies. Hello. Are we still on background things? Vai mums ir jau turpinājums pārtraukums? Jā, jā. jā, mēs esam atgriezušies. okay, so um, the first thing we do was to observe. Tātad pirmā lieta, ko mēs darījām, bija mēs novērojām. In, the, in this study there are a lot of things to observe. Un šajā te materiālā mums ir ļoti daudz ko novērot. No, we will not observe all those things. Mēs uh, nevērosim visas tās lietas. That observation alone can take us five days. Un uh, savādāk mums tā novērošana paņemt uh, 5 dienas. For this small book. Šai mazai grāmatai tikai, lai mēs visu, visu dziļi varētu tā novērot. But the next observation we will look at. Bet uh, nākošais, ko mēs pievērsīsim uzmanību, ir. Will be repeated words. Ir atkārtotie vārdi. Repeated words are words that repeat themselves more than two, three, four, five, six, seven, eight, nine times. Un atkārtotie vārdi ir tie vārdi, kas atkārtojas vairāk kā 2, 3, 4, 5, 6, 7 reizes. And as we study the Bible, un kad mēs studējam Bībeli, we really, really have to pay attention to the repeated words. Mums vienmēr ir jāpievērš uzmanība vārdiem, kas atkārtojas. Because for someone to mention something over and over again, jo ja kāds kaut ko pastāvīgi atkārto. It means it's very important. Tas nozīmē, ka tam ir nozīme. Tas ļoti svarīgi. So we consider uh, repeated words as one of the key to Bible study. Mēs atkārtotos vārdus patiesībā mēs paņemam pat tādu kā atslēgu, lai varētu labāk saprast. Okay, so in this book there are Okay, let's look at two repeated words. Šajā grāmatā apskatīsim eh, divus vārdus, kas atkārtojas. And actually they contrast one another. Un šie divi vārdi, viņi ir tādi kā pretstatā viens otram. So look for beloved and love. Meklējiet eh, vārdu mīļotie un mīlestība. Love. Yeah. Uh -huh. And then ungodly. Un otrais ir eh, bezdievīgie. Or ungodly man. Tātad mīļotie un bezdievīgie. and contrast one another. So we should, what should we do? That, that, um, so you take another color. Понимаете, цвет украла. Yeah. And then color, color, and color. Und dann das color. For both, for both, yes. one color or both opposite. Of you one color for bloody, one color for blood. Tātad viena krāsa var būt priekš mīļo, un tie jau dievu, priekš bez dievu. Varam darīt arī ah. tā, ka divas dažas krāsas. Mīlestība un mīļotie. Nu. Mīļotie un mīlestība. Mīlestība tā būs viena tāda kā ģimene, un otrais būs bezdevīga. Jā. Jā, mīļotie verbs. Only the love or no Love also. Tad mīlestība un mīlot abi divi. Tā kā vienā ģimenē. Nē, vīdvārdu un īpašu vārdu, īpašu vārdu, īpašu īpašu vārdu. Nē, nē. Īpašu vārdu, jā, īpašu vārdu. Jā. Love. To love. Jā, to love. Ja viņš ir eh, pieminēts, ja tajā mīlestība mīlot, tad jā, tas arī viss iet. Tas pats, kas bezdievīgs. Grēcinīgi un bezdievīgi. Bezdievīgi ir bezdievīgi, bezgrēcinīgi. Grēcinīgi. Bezdievīgi grēcinīgi. Jā. Te, tā, te arī tā ir. Bezdievīgi grēcinīgi. Mēs esam... Um, మీరు Dzīvniecisku cilvēku. Es saprotu, ka tieši tas ir. Jā, es nezinu. Oh, so what is it mean? It's my kingdom. Labestība ir labestība. Un mīlus. Tur kont kā En het is ook concreet. Ma. Cik tev būtu vajag? Mīlestība. Kur viņa? Pašmīlestība ir viens, divi, mīlestība. Mīlestība pagaidām trīs. Mīlestība. Mhm. Jo mīļa un mīlestība kā viena. Mīļie trīs reizes. Bezdīvīgi ilgiem cilvēkiem. Kur mīlestība? Tā mīlestība ir vēl 12. 12. ir. Un uh, 21. Viss izdarīts. Okay, are we done? Eight. That's about it. Yeah. This guy's even? Mm-hmm. This guy. All right, so this group will start. Uh, il gruppo? Yeah. From verse 1 till. No, primo, from verse 1 till verse 10. Līdz 10. you see, ko jūs redzat, ko jūs ieraudzījāt? Otrajā. Otrajā pantā mīlestība. Otrajā pantā mīlestība. Trešajā Are you guys finished? Ceturtajā. okay, so they already talking. They already Ceturtajā ah. bezdīvīgi okay. cilvēki. What do you say? Speak up. This group will also have to hear you guys. Yeah. Tātad, eh, kurš jums runās? In which verse? Kuri? Okay, otrajā pantā ir mīlestība, trešajā ir mīļie. Which verse? Uh, otrais, otrais un treš, otrais pants ir mīlestība. Yeah. Trešais ir mīļie. What is mentioned there? Ceturtajā bezdīvīgi. Otrajā mīlestība, trešā ceturtā bezdīvīgā. Kur? Ceturtajā? Ceturtajā bezdīvīgie. Bezdīvīgi cilvēki. Jā. Tad mums būs. Četri. Ceturtajā ir bezdīvīgi cilvēki. Apakšā. Tagad ir nākošais. 12. mīlestības. Jā, nu jā, mums, mums nav. Viss? Mums nav. Ja no 1 līdz 10, tad tas ir viss. Oh, tas ir viss, jā. jā. From 1 to 10 it's all. It's all, okay. Yeah. From 11 to... No, in the end, use, use group. No līdz uh, līdz beigām no 11. Viņam visvairāk. Kāda jums bija? Verse 15. Verse 15, what do you see? 15. What is mentioned? 12. Love. Love. Mm -hmm. Labi, paldies. Labi, paldies. Okay, so now, Bezvainīgus. Everybody look up, look at me. Uh, paskatieties uz domu. Don't look at your paper. Es teicu papīrā savā priekšā, bet... Ā, ah, fū, nē, tas ir bez... Pamēģiniet, paskatieties uz šīm. Mēs skatāmies. How many times Lord is mentioned in this text? Cik reizes mīlestība bija? Neskatieties tagad savā papīrā. Cik reizes mīlestība? Trīs. Četri. In the whole text. Visā tekstā. Četri. Pieci. Pieci. Seši. <laughs> Mīlestība tikai. Mīlestība trīs. Trīs. Trīs. Trīs. Divas. Trīs. Trīs. Trīs. Okay, so this, this must be right, right? You see the face of a man. Jūs redzat vīriešu seju? I saw you yeah. here. Un pirms tam redzējāt, ka te ir sieva. Bet es teicu, divi, oh, es neredzēju. Viņi jūs sakat divi, jūs sakat trīs. Tas ir tas pats, ja jūs redzat. Jā. Yeah. Okay. Interesting. Interesanti, jā. How many time ungodly is mentioned? Uh, cik reizes uh, bezdevīgie ir pieminēti? Piecas. Piecas. Astoņas. Trīs, četri. Piecas. Nav tik daudz. Piecas. Piecas. It's five, six, seven. I didn't. Nē, mēs Seši. Nē, nē. Un, bet te tu tik skaiti, tu skaiti. Nedrīkst skaitīt. Nu, Ko tu, tu to pēc tam varēji pateikt? Nē, spēlēsim godīgi. Nedrīkst. Seši. Jā, nedrīkst skatīties, jā. Piecas. Piecas. Paldies. Okay, so we will look at one more observation. Paskatīsimies un novērosim vēl vienu lietiņu. So take another color. Paņemiet citu krāsu. Hmm. And uh, to make it faster, Orange, es šķiet kaut ko pie orange. Lab, lai būtu ātrāk, mēs atlaizim tekstu. So this group, šeit grupa, from verse 1 till 12. No 1 līdz 12 pantam. You look at what we call contrast. Meklēsim kaut kādas kontras. Es tā paskatīju. And this group, you look from verse 10 to 20. No 13. līdz 25. pantam. What is contrast? Kādi kontrasti? Um, I will explain this in a moment. Tūlīt es paskaidrošu. And I will give you example. Un uh, es jums arī piemēru iedošu. So contrasts, tātad kontrasts, are things that are opposed. Tās lietas, kurš ir pretējas vienam otrai. They often identify the conjunction with, but. Bieži vien viņas uh, identificējās ar tādu vārdiņu, bet uh, tas, tā kā, tas norāda, ka būs pretējs kaut kas. For example, Piemēram, in verse 5, 5. pantā, he says, I will therefore put you in remembrance. Un tur ir teikts, ka um, I will put you in remembrance. Uh, es vēlējos jums atgādināt. Though once, uh, lai gan jūs jau to zinājāt, though ye know, though ye know, though ye once know this, lai arī jūs jau to zinājāt, es pareizi atcerams, ka nāk, yeah, how that the Lord, ka tas kungs, having saved the people out of Egypt, kad viņš bija izglābs ļaudis no Eģiptes, and afterward destroyed them. Bet vēlāk eh, iz, iz, eh, mm. izpostītos. So there is a contrast there. He said that. Tātad mums ir kontrasts. Viņš After what he destroyed. Bet vēlāk viņš iznīcināja. Mm -hmm. Okay, so that is a contrast. Tas ir kontrasts. Mm -hmm. Is that clear or oh, I should make another example? Vai ir skaidrs, ja arī vēl ir piemēram? No 13. Mums ir no 13. Yes, that's more but. Tātad ar to vienu bet tas uh, uzreiz parāda, nu, izgaismo. The idea was good. Tā tad ideja, uh, doma bija laba. And then it became bad. Bet vēlāk tas tā kļuva par sliktu. Or it was bad. Ja arī tā bija slikta. And then it became good. Un pēc tam tā kļuva par labu. Tātad tas bet, jā, sadalām. Mm. <clears throat> 19. 20. man izskatās. Es atradu, jā, 20. kurš ir tas bez. Kāpēc, kas, kas, kas, Ja mīļākais salīdzinājums ar tiem, kas ir visi tie iepriekšējie, visi tie kurinātāji, pēc tam visi spēļi. Pirms tā patiesībā sanāk, jā, visi, visi, visi divi. Jā. Yes. Okay. But, mm -hmm. but we have no question. we have uh, how many? All, all, all the, yeah. One, we have 20. All the, all the, all the, these evil men <laughs> mentioned up here. Mm-hmm. And then he says, but your beloved, build uh, mm-hmm. on your yes, most holy it's a contrast. So basically, all these are, mm-hmm. are in opposition to, the what, beloved yes, ones. Yes, right? yes. So all this is a contrast. Very smart. Mm-hmm. yeah, <laughs> Very it smart. is. Yeah. Because it's written all mm-hmm. about the, the That is the big contrast. vienkārši liels konteksts, jo viņš tā kā uzsaucis, nosaucis tur visus tos uh, eh, ļaunos, nedēļas, ja? Jā. Eh, viņš ir kurinātā, esmējams, tā, visas uzsākās. Nu jā, viņš nosauca visu, kas visiem būs liks, bet jūs mīļie. Nu, tad, tad viņš tā kā uz pusi dalās, principā. Jā, jā principā līdz 20 ir negatīvais, un tad ir pozitīvais. Okay? Nu should be fun. I mean, it's very few of them. One, two, three, four. Es ir žēlsirdība. Es arī par to. Es ir tikai žēlsirdība. Tur bija. Ko es domāju? Šodien? Labi? Jā, aizsardzība. So how many colors have you used so far? Three. Four? Three? Yes. Really? You were supposed to use two colors for beloved and ungodly. Oh, yeah. Ah, um, the, you use one? <laughs> Okay, yeah. love it. It's fine. All right. Is it just so you can Is it touch and being good? Mm. Man izskatījās, ka vēl viens konstrukts, papri, kur atteikt. Jūs trešajā tātad esat šāsardīgi, taču ar bību. Nē, jau tādā trešajā varētu būt. Jā, tas tā varētu būt. Uzmanīgi ah. mazu, jā, ieklausīties. Okay. okay, this group, where, where do you see the contrast? Kur jūs redzat kontrastu šeit? Which verse and what will be the contrast? Kurā pantā un kas ir eh, pretnostatīts? Mēs skatāmies trešajā pantā. Laidā. Even though. Tur ir, tur ir. Tur ir tomēr tāds, tā kā, laidā, mēs tur gribētu arī dot šito, es tomēr izdarīju citu kaut ko sācīju. Even though. Sestajā pāntā, principā, mēs paskatījos Bībelē, īstajā Bībelē, ne? Tā tur ir garīgas, ka meitenes, kas savu augstu stāvam un nostatējuši, bet savu māju un atstājuši. Un pamata. Un tad, un desmitajā arī turpretī nu, šie cilvēki nelāmi. Nu, There's one more contrast. Below it's contrast. Varbūt That's tekstā eh, Okay, yeah, uh-huh. Uh, Thank you guys. Good Paldies. job. Mala. Wow. All right, let's go to second group. Otrā grupiņa tagad prašu stāstīt. Uh, mums ir 20. pantā, bet... Verse 20. nu, vēl kaut kas mums ir. 23. Kas tur ir? Kas tur ir? There is one more, one more contrast. Un ir vēl viens contrast. Verse 17. 17. Un glābiet tos, kas izrauti no uguns. Izrautāt. Viņš ir žēlsirdība arī šitiem, taču ar bīdību, ne? 17. 17. Oh. Jā. Un kas tu biji 17. janā? Nē, nē, nē, es, es lasu, viņa ah. mīļi atcerieties, ko varat runāt. Nav 17. nav. Viņš turpina iepriekšējo domu no 15. panta, viņš jau turpina runāt. He talks about the ungodly. Viņš runā par bezdevīgiem. And then 17. he said, but. Un tad 17. viņš saka, bet. Tu nav, bet. Latvijā nav. There is no but. Okay. You see, that is translation. All right, good job. We are moving forward. Mēs ejam uz priekšu. This is just observation. Tā ir tikai novērošana. We haven't gone into the text. Mēs neesam esam vēl iesākuši šie teistā. Okay, let me ask you now. Uh, es jums pajautāšu kaut ko. What do you think is the main idea of this book? Kas pēc jūsu domām ir šīs grāmatas galvenā uh, doma ir mērķis? What's the main idea? Kas ir tas galvenais, par ko raksta autors? Can you read verse 3 and 4? Izlasiet 3. un 4. pantu. Okay, so these two verses summarize the scripture. Tātad šie divi panti, viņi uh, savā kopā visu šīs vēstules galveno domu. This is the reason why he wrote the book. Šis ir iemesls, kāpēc viņš rakstīja šo grāmatu. For them to contend for their faith. Lai viņi cīnītos par, vi, uh, par ticību. And to be aware of certain men that lai viņi, are coming among them. Lai viņi zinātu, kad ir iel, iel, iezagušies kādi ļaudis. So the key verse is verse 3 and 4. Tātad atslēgas panti ir 3. un 4. Okay, so now take your observation paper. Tagad paņemiet šo te novērošanas lapu. savu Let, pieredzi, let's do some observation. Un ā, tagad ā, pavērosim vēl kaut ko. Okay, so observation 1, we are going to look at who. Tātad pirmais, ā, Mums būs, eh, ko mēs vērosim, būs kas jautājums, kas persona. I want to show you an example. Es parādīšu jums piemēru. And then you can do one on your own. Un tad jūs varēsiet izdarīt vienu pat. When you go home, you can do more. Kad jūs dodaties mājās, jūs varēsiet vēl kaut kādas turpināt. God willing, if we meet next, we talk about other issues. Bet, ja Dievs vēlēs, tad mēs nākamšais tiek, tiek, tiekoties vēl runāsim tālāk. So, this is just from the introduction of the letter. Tātad šis ir tikai no vēstules ievadīt. So the PO, the B, OBS mean observation. Tad angliski OBS nozīmē novērošana. And Q mean question. Un observation Q, Q uh, question. Uh, is on the paper. Tas ir uh, apzīmē jautājums. And then PO means primary observation. Un PO nozīmē uh, primārā novērošana. Tas galvenais, ko mēs novērojam. And then the question is who. Un jautājums ir tad kas? person. Usually we start with the person. Parasti iesākam ar personu. So we are looking at Jude, who is the servant Tātad mēs skatāmies uz jūdu, kurš ir Jesus Christ, Jesus calls the brother of James, Jacob calls to them that are sanctified, Un tālāk ir teikts tiem, kas ir uh, slate. svētīti. jeb arī- So this is verse 1. šķīrstība pirmajā pantā. This is just verse 1. This is observation. Tātad šis ir tikai pirmais pants, un mēs novērojam. Okay, so we are looking at who. Tātad jautājums ir, kas ir kurš? Okay, so the who there is James. Tātad, kam, kas tā, tas ir, mēs atrodam, tas ir Jūda. Who is the servant? Kurš ir arī kalps? Who is the brother of James? Kurš ir arī Jāekaba brālis? And is writing to them that are sanctified. Un viņš raksta tiem, kas ir šķīstīti. Okay. And then we have SO is God's supporting observation. Un uh, SO uh, no angļu atkal ir tā, tā, tā kā atbalstošā novērošana, kas mums palīdz vairāk saprast. So what means, what is he writing? Tātad, Jautājums, ko viņš raksta? So, he's saying that He gave his diligence to write them about the common salvation. Un viņš tātad atbild, ka viņš uh, bija uh, čakls rakstīt par kopējo uh, glābšanu, tik, uh, pestīšanu. Because it was needful for him to write them about their faith in the Lord. Un uh, bija nepieciešams viņam rakstīt uh, par viņu kopētīciju. So he wanted to write about common salvation. Tātad viņš gribēja rakstīt par uh, glābšanu sākumā. And then he thought it's important to Un pēc tam viņš izlēma, ka ir svarīgāk rakstīt to contend for their faith. Lai viņi turpinātu cīnīties par ticību. Which was once delivered to them. Kura reiz tika svētajiem uzticēta. And this is in verse 3. Un to mēs atrodam trešā pantā. So this is how we build observation. We are looking at the person, what he is saying. Tādā veidā mēs arī šo novērošanu tā kā ceļam. Mēs skatāmies uz personu, ko viņa saka. Anybody have question about observation? Kādam ir kāds jautājums? If you want, you can write. jūs vēlaties, jūs varat Just to ierakstīt. have example to do uh, the next one. kā, kā piemēru. And then this will be interpretation question. Tu sāki, Yeah, sure. Tātad, ja ir nākušie sots, okay. mums pēc tās novērošanas. Okay, maybe if you want to write, you can write this for just uh, one minute. Jūs varbūt vēlēties ierakstīt, jā. Vai eh, es tā kā no latviešu lasu? Ir visiem pietiekuši skaits, jo es zinu, ka angliskais ir, nu, bišķiņi liek tā kā oh, yeah. apmūsums ienāk. It's, an, it's in English. Jā, tas arī ir nākošais. Nākošais, nākošais būs tulkojums arī. Kā, okay. atvainojiet, jā, tas var radīt apjukumu. Okay, so this is how you build observation. Sorry? Es varētu, jā, jā, bet diezgan sarežģīti. Dis, Izlūkojums viņš nav, nav. Varbūt mēs varam atstāt to, būs uh, materiāls izlūkots nākošais, mēģināt translēt version next time. Paldies. I will send you the file. Will you have time to do that? You cannot do that? Right. All right, so this is interpretation. Nākošais mums bija tas nākošais solis, kas bija interpretācija, jeb skaidrošana, kā mēs to nodefinējam. Skaidrošana. Now, before we go to interpretation, pirms mēs eh, dodamies šajā skaidrošanā, there is uh, what we call historical background. Ir Eh, kaut kas, ko mēs eh, dēvējam par vēsturisko eh, nu, to kontekstu, vēsturiskais konteksts. And historical background is part of when I was presented the authorship and the date. Un vēsturiskais konteksts jau uh, izskanēja, ka es runāju par autoru un par laiku, kad tas tika rakstīts. All right, so let's read the text. Tātad uh, lasīsim tekstu. Verse 3 says, Beloved, when I give all diligency to write unto you about the common salvation. Tātad uh, skatīsimies tekstā trešo, trešo pantu. Uh, es izlasīšu, jā, ja? trešais no latviešu tulkojuma. Mīļie, tā kā man ļoti rūpēja jums rakstīt par mūsu kopējo pestīšanu. It was needful for me to write unto you. Tad sirds man bieda jūs pamācīt šī rakstā. And exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto you. Jūs pamācīt, lai jūs turpinātu cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta. For there are certain men crept in unaware. Jo ir iezagušies kādi ļaudis, who were before of old ordained to this condemnation. Par kuriem sen jau rakstīts. ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only God and our Lord uh, Jesus Christ. So from here we can see historical background already. The believer faith was being shaken Ticīgo ticība bija satricināta. So he wanted to write about the common salvation. Viņš vienkārši vēlējās sapotnē rakstīt par pestīšanu. But because he saw that they are having difficult time. Bet tāpēc, ka viņš redzēja, ka šiem ticīgiem ir grūtības. He wrote them to be strong in the faith. Viņš viņiem raksta, lai viņiem būtu stiprinājums ticībā. The word contend un šis vārds cīnīties. It comes from the word contention. Nāk no angļu tas vārds love būs gan, gan tenšana sacensības. Contentions mean to struggle with something, to hold on to something. Uh, jeb sacīgs ir cīņa, ka tu cīnies ar kaut ko un tu pieķeries kaut kam. For example, okay, Okay, we are we are we are contending with one another. So finally, either he took it from me or I took it from him. His contention. Tad mēs, mēs cīnāmies, un vai nu viņš paņems to, ja arī viņš paliks manā rokā, ne cīņa. And why did he write that? Because Kāpēc gan viņš to raksta? There are certain men who have come into the church unaware. Ka kāda cilvēki, eh, tā kā citiem nemanot, ir iezagušies draudzē. And these men are called ungodly men. Un šos ļaudis sauc par bezdevīgiem cilvēkiem. What are they doing? They are turning the grace of God to lasciviousness. Viņi Dieva žēlstību pārvērš par eh, kalnpilnu dzīvi. Do you know what is lasciviousness? Vai jūs zināt, ko nozīmē šī kalpošana? Lasciviousness is in the group of like fornication. Un šis konkrētais angļu vārds, uh, viņš piederās vairāk pie tādas netiklības, ne, ne, netīrības, amorālas dzīves. And what are they doing? They are denying the Lord Jesus Christ. Un ko viņi dara? Viņi tādā veidā noliedz mūsu kungu Jēzu Kristu. That means They are false teachers. Tas nozīmē, ka viņi ir uh, maldu sludinātāji. They come to the church, but they don't believe in God. Viņi nāk draudzē, bet viņi netic Dievam. Okay? So, Jude thought it's important to write to them. Un Jūda uh, saprot, ka ir ļoti svarīgi rakstīt. And from external source, un uh, no ārējām liecībām, they say that these false teachers, uh, mēs uh, zinām, ka šie te malas sludinātāji, are part of Gnosis and Gnosticism. Gnosis, yes, Gnosticism. You know Gnosticism? Gnosticism. Yes. Gnosticism. Gnosticism? Yes. Gnosticism. Gnosticism. Gnosticism. Yeah, Gnosticism. Okay, so these Gnosticism people, most of them, they deny the deity of the only true God. Gnostici Uh, noliedza Jēzus Kristus, ka viņš bija uh, Dievs, ka viņš bija Dievs, ka viņš bija dievišķis. And so because Jude says that they've denied the Lord God, un uh, tāpēc, ka Jūda raksta, ka viņi noliedz kungu Dievu, and so yeah. most scholars says that these false teachers are in the group of Gnosticism. Un uh, lielā, lielākā uh, daļa Bībeles pētnieku uzskata, ka tie bija gnostiķi, tāpēc, so, ka viņi noliedz Jēzus. So the question is, why did Jude wrote the letter? Tātad jautājums mums bija, kāpēc Jūda rakstīja šo vēstuli? Because it was needful for him to encourage the brethren. Jo bija nepieciešams iedrošināt brāļus un about their faith par viņu ticību and to help them become aware of some certain men un palīdzēt viņiem uh, kļūt modriem par kādiem citiem cilvēkiem that have come in among them unaware. Kas nemanot ir iezagušies draudzē. So this is interpretation. We're interpreting the text now. Tātad šī ir tā skaidrošana, ka mēs skaidrojam tekstu. And then we can go further to ask, who are these men? Un tālāk mēs varam iet dziļāk un jautāt, kas ir šie ļaudis? Who are these ungodly men? Kas ir šie bezdevīgie cilvēki? What are they doing? Ko viņi dara? Ar ko viņi nodarbojas? They are abusing the grace of God. Viņi uh, ļaunprātīgi izmanto Dieva žēlastību. So Jude wrote to them. Un Jūda raksta par viņiem. So reaction, how would the people react? Un kāda ir tagad reakcija? Kā cilvēki gan reaģēs? What do you think? Kā jūs domājat? They will be happy will be happy? Yes, the church will be happy to receive Jude's letter. Draudze būs laimīgi saņemt šo te jūdas vēstuli. Why? Because he Kāpēc? asked them to be strong in the faith. Jo viņš uh, viņus iedrošina būt stipriem ticībā. Because they are struggling in their faith. Jo viņiem ticībā patreiz ir grūtības. They will become aware of this man in the church. Bet saņemot šo vēstuli, izlasot, viņi tagad zinās, ka ir maldu sludinātāji. And they will be careful. Un viņi būs, uh, dro, uh, viņi būs uh, uh uzmanīgāki. So what we do is when we read the Bible like that, ka mēs šādā veidā lasam Bībeli. We put ourselves to those people, how will they feel? Mēs iedomājamies sevi uh, to cilvēku vietā, kā viņi gan jutās. What do they feel? Ko viņi jūt? What's going on with their life? Kas notiek viņu dzīvē? Okay, and Another thought is that because Jude writes to them to contend for the faith. Un vēl kāda doma, tāpēc, ka Jūda raksta uh, šiem brāļiem, māsām, lai viņi cīnās par ticību. There is a possibility of persecution ir arī uh, iespējamība, ka, ka tur ir arī vajāšanas. Many people want to give up on the Lord. Ka, ka vajāšanas dēļ ticīgie gribēja tā kā atsacīties no ticības. And so Jude take the time to write to them. Un tāpēc Jude velta laiku, lai rakstītu. So let's see application. Pēdējais mums ir uh, pielietojums, jeb arī to, kā mēs to pielietam dzīvē. Then what we got timeless truth. Un šeit kaut kas tāds, ko mēs saucam par uh, mūžīgu patiesību. truth is a truth that will not change. Tā ir patiesība, kas nemainīsies. Irrespective of time, neatkarīgi no laika, season, uh, sezonām, dažādiem apstākļiem, places, uh, vietām. It will not change. Uh, šī patiesība nemainās. So we said it will be very good for Christians to write to other believers, encouraging them to stand strong in their faith. This is... Jā. Tātad eh, būtu ļoti labi eh, kristiešiem um, rakst, rakstīt citiem ticīgajiem iedrošināt viņus, lai viņi stāvētu stipri Okay, so this is, now we are taking the text into application. Mm -hmm. Okay, we are thinking, so it would be very good for Christian to write to other Christian, right? Who tātad, are suffering. Tātad šis būtu tas eh, praktiskā pielietošana, kad arī mums, <clears throat> ja mēs tā pastāvamies, mums būtu labi uh, iedrošināt citus ticīgos, citus kristiešus, kuriem ir grūtības viņa ticības dzīvē. Tas būtu tas pielietojums. Jā. We have no application. Bet tas tikai viens no tādiem, tādiem veidiem, kā mēs varam pielietot dzīvē. Significance to contemporary reader simply means today. Tad, tad eh, nozīme mūsdienu lasītājiem. Tas nozīmē oh, šodien. To me, what does it mean? Man personīgi, ko tas nozīmē? Say, I will often take time to write to other Christian friends who might have been facing difficulties. Un kā es to pielietotu mūsdienās, šeit ir galveno domu, ka es uh, ka es bieži apsēstos veltītu laiku, lai iedrošinātu citus kristiešus, kuriem ir grūtības. Kuriem ir grūtības viņu staigāšanā ar Dievu šodien. Okay? This is how we bring the text to bring it to application. Tas ir tas, kā mēs šo Bībeles tekstu uh, padarām tā kā dzīvu mūsdienās, ja mēs sākam viņu pielietot. This is the goal of Bible study. Un uh, tā ir Bībeles studija, tas ir mērķis. Okay? And then more application, decision time. Un uh, vairāk uh, atkal šis pats pielietošana dzīvē, ja tas ir uh, lēmuma uh, pieņemšanas laiks, izšķiršanās laiks. Now I am making the application myself. Tagad es uh, pats personīgi pielietoju. I will cultivate a habit of writing and encouragement. Es izlēmu, ka es, ka es, uh, es arī savā dzīvē kā, kultivē šie praktizē šādu ieradumu, ka es iedrošināšu citus, iespējams rakstot vēstules citiem, ko es pazīstu, kuriem patiešām vajadzīgs iedrošinājums. Okay, so this is the step to application. Tas ir solīts pretim uh, pielietošanai dzīvē. And then, having said that, is good, is beautiful. Un uh, tas viss, ko es pateicu, tas ir skaisti. But probably I will not do that. Bet ļoti iespējams, ka es to nemaz nedarīšu. So we have more application again. Tāpēc mums būs vēl vairāk, ko mēs varam pielikt. That decision is good and needed. Tas lēmums ir ļoti labs un ļoti nepieciešams. Well, when am I going to do that? Bet kad gan es to darīšu? Kad es sākšu to darīt? So there I have moved myself. Un tad es esmu when? sevi iedzinis stūri un man ir jājautā, kad Anna, tu to sāc darīt. And then to who am I going to write a letter? Kam es rakstīšu vēstuli? Okay? So this is a process of application. Un šis te ir tas process, ka mēs sākam pielietot šo And we, tehnoloģiju. when we practice what we study, Un kad mēs praktizējam to, ko mēs esam studējuši, imagine you write a letter to someone who is suffering from nebija. Bet ir vienīgi gala. Iedomājies, ka tu raksti kādam, kurš, eh, kuram ir grūtības eh, ticēt, ticēt dievam, ja ir šaubas uznākušas. Kā tu domā, kā viņi jutīsies, kad nu, viņi man uzrakstīs? Right? Okay. So when are you going to do that? Eh, jauki, kad, kad jūs to sāksiet darīt? When are you going to let someone do like this? Jautājums. Kad jūs to darīsiet, ja kāds varētu teikt? Eh, Jautājums. Eh, Cik vēstules viņš pats uzrakstīja? How eh, many letters have you written? Myself. On daily basis I send people e- messages. Viņš saka, ikdienas viņš sūta mazu ziņas cilvēkiem. Tās, nu- tās nav vēstules, īziņa ir īziņa. It's not letter, it's a short message. He's a message. Bet tā ir vērts, tā ir vēsts. Tas ir vēsts. Jā, bet nevar. Tas ir... Es gribētu vēstumu viņu saņemt. Good question. Let them see, let them see. Yes. Okay, I need your... Okay, I'm... Man lai jāuzim jums adresi būs. Okay, more questions? Vairāk jautājumu. <laughs> Tiešām droši jautājumu. Ja jūs kaut kas pazaudējāt sevi, droši jautājumu. Pārunāsim visu. Varbūt tā, ar tulkojumu. license. Oh, thank you. Kindness, God, yes. We will die. No, ask, ask one more question. Petition, well, well, being held up, your shelter. What, what translation was it that you took? Where did you get this translation? Internet download, That you printed out, like, whatever. This one, this text. Yeah. I mean, I said I copied it from internet. <laughs> So I'm sorry about that. I didn't. Next time I should ask one of you to do that when you're checking, you know, because I didn't replan it, so. Yeah. It's a good, good example for us to contend for the faith that was once trusted to us. <laughs> okay. So who volunteered to Kurš, kurš man patīk, because kāds brīvprātīgais, kas, kas sameklē tekstus nākošo reizi? Nu, Kā someone sent me the text. What <laughs> What I Vai tu John atsūtīt not for sure reizi? Eh? Latvian Bible version. Viņš ierakstīja Google Latvijas Bībeles versiju. And it was just a version of Titus I just printed. They paid money. BDL jau <laughs> labāk. So there are there are major so there are issues of this uh, letter. Tātad uh, lielākais jautājums šajā vēstulē ir uh, ir ir uh, uh sots, kas nāk par uh, malu slimību. We will look at this next time. Wel, ons kyk All this I have prepared in notes already. Mense som is al sal dit hoe is, as jy sê, Rona Antonius. Like I told you that it takes a lot of time to just go through observation alone. Kas teicu, šī te novērošana pat par sevi paņem daudz laika. Un mums laiks, žēl, beidzies šodien. So I will give you one assignment. Es jums iedošu vienu mājas darbu. You will go home. Dosieties uh, mājās. And then what basically what you will do, you will write all the character. Un ko jūs darīsiet? Jūs pierakstīsiet um, of the ungodly men. What are they doing? Uh, Rakstur īpašības, kas ir šiem bezdevīgiem cilvēkiem minēts jūsu vēstulē. Šajā te nodaļā. Kas ir šie bezdevīgie? Kā viņus raksturo? What are the ungodly people doing? Ko šie bezdevīgie cilvēki dara? Jā. Varbūt jūs kāds ziniet, jau, ka jums būtu pilnīgi, varbūt kaut kas nedara, varbūt kāds vakars konkrēts, vai mēs varam varbūt vienoties par kaut nākošo reizi. Marta pirmo nedēļu. Jā. Ceturtdien? Ja man ir vienalga, man tur arī visi, kas kaut ko. Vai trešdien? Nu. Ko jūs piedāvājat? Varam vienoties? Ceturtdien atkal? Nu, mēs tad nevienu. Palikt labāk ar Nu, nevienmēr. Tas ir kā gints strādā. Ja viņai garie vakar, tad ir... Tad ir... Trešdien vai otrdien? Nē, viņai gintai otrdien. Jau. Varam ceturtdien, tad varbūt vienoties. Ceturtdien. Ceturtdien. First those yeah? I think we work uh, March this year, which is Thursday, first March, second, March the second. Second March, okay. What is March? Mm -hmm. hmm? Yeah, I think second one is fine. So we will now continue with the text. We have now finished with observation, mm-hmm. interpretation, and application. And mostly you will be doing the observation and interpretation. Okay, let's, let's pray. Let's call Father for tonight. Let's stand up for what we have. Mēs jums pateicamies, ka par šo laiku devi. Tās paldies. We ask that you will help us to continue in search for you. Mēs lūdzam, ka tu mums palīdzi. And in the truth, tevi meklēt. That is in your word un meklē to patiesību, kas ir tavā vārdā. And help us live that truth out. Palīdz mums to izdzīvot. So your name can be glorified in our lives. Lai tavs vārds varbūt mūsu dzīvēs pagodināts. We want to thank you, Father, tonight. Tēvs, mēs vēlamies tev pateikt. For everyone here. Par ikvienu, kas ir šeit. You know what they need. Tu zini ikvienu vajadzību. You know where they are. Tu zini, kur viņi ir savā dzīvē. I ask that you will meet them. Un es lūdzu, ka tu viņus sastopi. On each level they are. Uh, tieši tajā līmenī, kur viņi atrodas. And help them to see the light. valla izvinjavam, redzēt gaisu, which you are bringing on their paths. kuru tu nes viņu dzīvēs. We thank you, Father, Mēs pateicamies Tev, that you will help us Tu mums palīdzi in all things we do, visās lietās, ko to the glory of your name. lai Tavam vārdam ir slāva. Amen. There is no time, but if someone what needs would like us to pray for something before we go? Vairs nav laika daudz, bet vai kāds nevēlētos, lai aizlūdz par kaut ko īpaši par viņu šodien? Ir tāda iespēja vienkārši ziņot. About my friend, he's doing thesis. Mm -hmm. Yeah, Billy. Mm -hmm. Yeah, ask for prayer. Um, okay, so let's pray for Benny. Basically, he needs to finish his thesis. He needs to Vinijs puisis, kas bija pagājušais lūks, par viņu viņam jāatbiedz. Those of you who have right uh, the masters before you know how it is. uh, jā, bet <laughs> uh, kamēr tu neesi uzrakstījis maģistrs darbu. Uh, Sometimes there is spiritual warfare. You are writing and your computer goes off. Everything is uh, done. Reizēm ir tā, ka <laughs> datorā kaut kas izslēdzās pazūd. Okay, let's pray for our brother. Lūksim par brāli. In unity of heart. You guys can pray for us going to Sweden. Jā, laika trūkuma dēļ beigsim, bet uh, nākamais var, varēsiet aizlūgties par mums, pirms brauksim uz Viedriju. We still have 20 minutes more, so we can eat. And mums vēl ir 20 minūtes, mēs varam vēl pāriest un būt sadraudzībā, tā kā. Uh, to mums vēl varam paspēt. Jā, nes, nesiet tādā stāvotās. Maybe our coffee time take most of the time. Yeah. Tchaué.